A potom, draga braćo, zadnja stvar o kojoj smo govorili na minulom predavanju, bila je ibtaid li tetezavak. Udali se od grijeha od nepokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala kako bi osjetio slast ibadeta. Kako bi osjetio slast, kako bi osjetio slast ibadeta. U smislu da se čovjek udali od grijeha. Da se udali od grijeha. Kao i od stvari koje upropaštavaju srca. Koje upropaštavaju srca. Da se koni prije svega pet najopasnijih stvari, pet, kako kažu učenjaci, kao što kaže Nukajim Rahimullahu Teala, pet otrova, a to su fudulu al-kelam, višak govora, fudulu al taan višak hrane, fudulu neum, višak sna, fudulu muhalatati al-nas, višak miješanja, kontaktiranja sa ljudima i fudulun nazar, višak dakle pogleda. Ovi, ove pet stvari, draga braća, one, one predstavljaju otrov srca. Ovi pet stvari predstavljaju najopasnije stvari po najopasnije stvari po srce. Stoga čovjek ima potrebe da se osami sa gospodarom subhanahu wa ta'ala. I ono što nas ovdje posebno interesuje jeste, pored ako toga da se čovjek kloni grija, da se kloni muhalata nas. Da se poni, dakle, pretjerano kontaktiranja sa ljudima. Pretjerano kontaktiranja sa, sa ljudima. Normalno, mi ne kažemo da se čovjek poni u osnovi, dakle, ljudi. Ne, to je nemoguće za insana. Insan je po, po fitri, dakle, takav da ima potrebe za zajednicom, da ima potrebe za društvom i tako dalje. Ali da se pre, čuva pretjerano, pretjerano, dakle, kontaktiranja sa ljudima. Da ne bude njegov kontakt samo sa ljudima, a da zanemari kontakt sa gospodarom subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte, vidi sam svoje stanje. Onda kada se nađeš katkad u kakvoj situaciji, e, dosadno ti i, i tako dalje, što se kaže, ne znaš šta da radiš, nema šta da radiš, šta je dakle prva stvar ili prve, prva pomisao koja ti padne na um? Hajde da izađem do Filani, Filan mjesta, tamo su naći fulana i fulana, ili toga i toga, ili braću, ili ovoga i onoga, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, nažalost, možda čovjeku nije prva stvar koja padne na um, da stupi u kontakt sa gospodarom subhanahu wa ta'ala. Bez traži, dakle, kontakt sa ljudima. Kontakt sa ljudima. I zato, onaj s kim se navikneš, njega i tražiš. Onaj s kim se navikneš, njega i, njega i tražiš. Kada se navikneš na ljude, tražiš i ljude. Ali kada bi se navikao sa, na, na kontakt sa gospodarem ljudi, Dželevala, onda bi dakle tražio kontakt sa gospodarem Subhanahu wa, sa gospodarem Subhanahu wa ta'ala. To je dakle ta, ta mesela, da čovjek stupi u kontakt sa gospodarem Dželevala, a ne dakle da pretjeruje u kontaktima sa u kontaktima sa ljudima. se o tome, kaže Ibn Qajim, rahimu Allahu ta'ala, o miješanju sa ljudima, ovaj govor smo i ranije na nekim od ranije, nekom od ranijih predavanja spominjali, ali zbog njegove važnosti, inša Allahu ta'ala, ponovit ćemo ovo još jednom. Kaže Ibn Qaim, rahimu Allahu ta'ala, da postoji više oblika kontakata sa, kontakata sa ljudima. Pa kaže ahaduha, prva, men muhalatatuhu kel gida, la yustagna anhu fil jevmi wal lejle. Kontakt sa ljudima s kojima je kontakt poput dakle korišćenja hrane. Čovjek, je od njih, čovjek nije od njih neovisan. Ima potrebe za ovim ljudima kao što ima potrebe za hranom i za, i za pićem. فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة Pa kada uzme ono što mu je dovoljno, koliko mu je potrebno, ostavlja nakon toga miješanje i kontakt sa ovakvom, ovakvom skupinom. ثم إذا احتاج إليه خالطت خالطه هكذا على الدوام فزاتين إذا بونو إما بطر بسانين بونو سلوبا سانين أو أو كونتاك بونو سانين سلوبنا أو سلوب سلوبا لك أو كونتاك وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر يوا كجا برسنا يوا سلوبنا لودي أنا ريكا ريجا كجا قد سرغنون كبريتا Ova skupina je rijetka. وَهُمْ الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ وَأَمْرِهِمْ وَمَكَايِدِ عَدُوبِهِ A to su oni učeni o Allahu, o njegovim naredbama i učeni o spletkama, o spletkama šeitana, dakle, njihova neprijatelja, وَأَمْرَادِ الْحُلُوبِ وَأَدُوِيَتِهَا I koji znaju bolesti srca i znaju lijek srca. Nasihuna lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Oni koji savjetuju Allahu, njegovom poslaniku i njegovoj knjizi wa li halqihi i stvorenima u cijelini. فَهَذَا الضَّرْبُ مِنْ مُحَالَطَتِهِمْ الْرِبْحُ كُلُّ Miješanje kada se kontakt sa ovakvim ljudima je u potpunosti, dakle, je u potpunosti rib, u potpunosti je korist. Ali dakle, pod uslovom da čovjek uzme onoliko koliko mu je potrebno, da i ovdje ne preteruje, uzme onoliko koliko mu je potrebno poput hrane i piće. Jer ako pređe u hrani i, i piću više od onoga što mu je dovoljno, nakon toga to će mu škoditi Nakon toga to će mu škoditi. Isto tako, dakle, to i ovdje pređe dakle, tu granicu onoga što mu je potrebno, nakon toga će mu i ovakvi kontakt, pretjerani kontakt sa ovakvim ljudima, dakle, škoditi. Zatim, nakon toga, القسم الثاني من مخالطته كالدواء onaj či, koji kontakt sa, ovim, sa ovom skupinom ljudi jeste jeste poput lijeka yahtaju ilayhi 'inda al-marad imaš potrebe za njim samo kada se radi o bolesti potreban si za u kontaktom sa ovim ljudima dakle isto kao što koristiš dakle lijek samo prilikom bolesti tako i njima prilaziš dakle kod potrebe فما دمت صحيحا فلا حاجه لك في خلطته dogod si zdrav nemaš potrebe da se miješaš sa njima وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش a to su oni ljudi s kojima moraš kontaktirati kako bi dakle opstao tvoj, opstao tvoj e, život. Dakle, muamalat muamelat, međusobno dakle, odnos, među međusobno kontakt ljudi, one koje dakle, srećeš oko sebe, s kojima kontaktiraš prilikom posla, s kojima kontaktiraš prilikom trgovine i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne može dakle, la istar ne može dakle, da budeš neovisan od njih, bez imaš, potrebe, ali dakle, miješanje sa njima poput dakle, čovjeka koji je bolestan i uzima lijek. Dakle, kontaktiraš onoliko koliko je, onoliko koliko je neophodno. Onoliko koliko je neophodno. Zatim nakon to kaže Ibn Qayyim, القسم الثاني treća vrsta وهم من مخالطته كالدائم على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه ona skupina ljudi miješanje sa njim je čista bolest. Miješanje sa njima je čista, je čista bolest. Sa svim njenim oblicima, stepenima, vrstama, jačinom ili slabošću i tako dalje i tako dalje. Miješanje sa njima jeste, kaže, poput da al l'udar, poput, dakle, teške bolesti koje zadesi insane i od koje se, od koje se teško, od koje se teško liječi. A to su, kaže, oni men la terbahu alaihi fi din wala dunya Oni od kojih se ne odkoristiš, ni, ne okoristiš, niti u tvojoj vjeri, niti u dunjavu. Nisi se okoristio njega, nije ti koristio ni u tvojoj vjeri, pa da te nešto pouči, pa da nešto čuješ od njega i tako dalje. A s druge strane, kada te već nije da te poučio nešto, kada je u pitanju vjera, nije te da čak ni poučio, nije, nisi se od njega koristio ni u pitanjima dunjavuka. Ni u pitanjima dunjavuka Led din wa led dunja. Niti dakle din, niti dunjavuk. Niti vjera, niti, niti kaže, niti dunjavuk. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف ovaj kaže miješanje sa ovakvom skupinom ljudi ako potraje, ako bude stalno ono je dakle poput smrti od koje postoji velika mogućnost da se čovjek umrijeti od koje postoji velika mogućnost da se čovjek da se čovjek dakle da se čovjek, da, da, da čovjek preseli da umre ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم a među njima ima oni, miješanje sa njim jeste poput, kaže, poput uh, zuba koji te boli. Poput zuba koji te boli. Kada se udari, kada te napusti, stiša se bol. Poput zuba kada ga izvadiš, nestane, dakle, nestane, nestane bol. Uglavnom, ima ih različitih stepena. ovakvi ljudi, ovakve skupine, od njih je različiti, različiti stepena i za njih, dakle, kada, čovjek, kada čovjek kontaktira sa njima, onda je, dakle, to poput bolesti od koje se čovjek plaši da će umrijeti, to jest da će umrijeti njegovo srce. Ovdje se radi o smrti srca, da zamre čovjekovo, čovjekovo srce. El tismu rabi, <clears throat> men muhalatatuhu el helek kullahu. ومخالطته بمنزلة أكل السم Četvrta vrsta, miješanje sa njim je čista propast. Čista propast. I miješanje sa njima jeste poput uzimanja otrova. Poput uzimanja otrova. Ova prethodna vrsta polako da te srce izumire. Ali miješanje sa ovom skupinom ljudi poput, dakle, korištenja i vedenja otrova, koji brzo djeluje. Nakon što se uzme, brzo, dakle, brzo djeluje. فَإِنِ اتَّفَقَ لِآكِلِهِ تِرْيَاقُ وَإِلَّا فَأَحْسَنَ اللَّهُ فِيهِ الْعَزَى Pa ako se ovom potrefi da ima tirjak, da ima dakle taj lijek za otrov, alhamdulillah, u slučaju, u, u suprotnom, izjavi mu saučešće. U suprotnom izjavi mu, izjavi mu saučešće. وَمَا أَكْتَرَ هَذَا الضَّرْبُ فِي النَّاسِ لَا أَكْتَرَهُمُ اللَّهُ A koliko je samo, kaže, ovakvi, ovakve vrste ljudi, koliko je samo prisutna, da Bog da ih, kaže Ibnu Kajim, da Bog da ih Allah ne namnožio. وَهُمْ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ أَصَادُونَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَدَّعُونَ إِلَى خِلَافِهَا A to su oni, to su sredbenici zabude i sredbenici novotarija koji odvraćaju od sunnata Allahova poslanika صلى الله عليه وسلم i pozivaju nečem drugom mimo sunnata Allahova poslanika صلى الله عليه وسلم فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروفة منكرة والمنكرة معروفة فبدعة predstavljaju sunnetom, a sunnet predstavljaju bidatom, novotarijom. Dobro djelo prikazuju, dobro djelo prikazuju ružnim i nevaljanim, a ružno i nevaljalo djelo dobrim. إذا جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جانب الأولياء salihin. kada pozivaš čistom teohidu među njima, oni kvažu ovaj vrijeđa eulije i salihine. Kada ih pozivaš da obožavaju samo Allaha, Đelevala, da ne obožavaju druge mimo Allaha i da ne obožavaju ljude, makar oni bili dobri ljudi, učeni, meleki i tako dalje, Oni kažu ovaj omalovažava dobre, omalovažava dobre ljude. وَإِنْ جَرَّتَ الْمُتَابَعَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالُوا اُهْدِرَتِ الْأَئِمَّةُ الْمَتْبُعِينَ Kada pozivaš slijedjenju sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, oni kažu ovaj omalovažava imame, četvoricu imama koji se slijede. Kada ih pozivaš, slijedjenju sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, oni kažu on omalovažava imama Ahmeda i Malika, jemu Hanifu i Šafiju i tako dalje, i tako dalje. Ako i ako in wasafta Allah bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu min ghairi ghuluw wala taqsir qalu anta min al-mushabbihin kada opišeš Allah oni čime je on sebe opisao i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kažu ovaj poređuje Allaha sa njegovim stvorenjima وإن مرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله قالوا أنت من المفتنين Ako naređuješ ono što je naredio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallame, kažu ovaj širi fitnu. Ovaj širi, ovaj širi poziva Allah žele vana. Pozivaš onome što naređuje Allah i njegov poslanik se lalahu, alaihi wa sallame, šta govore tada, ova je od onih koji širi fitnu. Želi dakle fitnu. Kao što vidimo danas, kad god se dakle pozov, pojavi čovjek i kad god želi da poziva Allahu ve vjeri i sunnet Allahu, poslanika sallallahu alejhi ve wa šta govori o njemu? Širi fitnu. Ovaj širi razdor, ovaj cijepa džemat i tako dalje. Riječi koje su rečene poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Mušnici su isto to govorili poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ferraka džemaatena. Kažu, podvojio naš džemaat. Odvojio je oca od sina. Odvojio je muža od ženu i tako dalje i tako dalje. Pa nazivaju, dakle, odvajanje haqqa, istine i batila, nazivaju fitnom. A u stvari to je sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam lijeniz Allahu al-khabid l'habid amina tajib da Allah odvoji l'habid ono što je loše od onoga što je tajib od onoga što je dobro da se odvoji teuhid od dakle širka, da se odvoji iman od kufra da se odvoji sunnet od bidata od novotarije, to je sunnet Allahovih mirovjesnika sallallahu alaihi wa sallamuhu alaihi pa kada se sahibu od teuhidi wa sunnet nosi od teuhida i sunneta pojavi i poziva u ove stvari oni kažu evo širi fitnu i sije, i sije, dakle, i sije nered. وإن اتبعت سنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من من أهل البدع المضلين. Ako slijediš sunnet i ostaviš ono što je oprešno njemu, oni kažu ti si od novotara i od zabludjelih. Slijediš sunnet, oni kažu ovaj, dolaze sa novotarijama, nove stvari. Mi do sad nismo vidjeli ovo, da nepoznato, ovo nije bilo ranije. Dakle, ne optužuju za, optužuju za novotarijama. Optužuju za novotarijama. وَإِنْ تَرَكْتَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَاتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ فَأَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَعِنْدَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ Pa ako kaže, slijediš njihove strasti i tebate ehvaehum, povadeš se za njima, za njihovim dakle novotarijama, za njihovim zabugama i strastima, فَأَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ti si kod Allaha od propali. Hasirin. وَعِدَّهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ A kod njih od munafika? A kod njih od munafika? Opet, dakle, ne računaju. Opet te, te, te ne prihvataju. Ne, on je skriven. On se samo pretvara. I tim se što više dodvoravaš. Vidi, vidiš određene ljude bili na sunnetu i nakon toga hoće da se dodvore ljudima. Ali džaba, oni opet kažu, ovi su behavije pa behavije. Džaba, da ti skrati bradu, pusti pantalone, uradi šta god uradiš, kaže, on je vahabija, ne zna se, skrive i tako dalje i tako dalje. Džan, izgubio si kod Allaha, dakle. Enta inda Allahi min al fasiri, Propao. Wa mu min al-munafiqin. A kod njih si kod munafiqa, dakle on se samo pretvara. Nije tako, jel ne? Dava i dalje mu, i dalje mu ne, i dalje mu ne vjeruje. Fel džezmu, džezmu, iltimasu كل Allahi ta'ala u rasulihi bi irdamihi. Bi irdamihi. Stoga, odlučnost odlučnost u traženju Allahova zadovoljstva time što ćeš rasrditi njih. Znači rasrditi na koji način? Time što ćeš ostati ustrajan u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ostati ustrajan u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam وَأَلَّا تَشْتَغِلَ بِأَعْتَابِهِمْ وَلَا بِاسْتِعْتَابِهِمْ وَلَا تُبَالِي بِذَمِّهِمْ وَلَا بُغْضِهِمْ فَإِنَّهُ عَيْنُ كَمَالِكَ I da ne obraćaš pažnju to što te oni kore, što te grde, što tebi dakle svašta govore, dogod si na sunnetu. Što god si na sunnetu, dogod si na sunnetu. Ne obraćaj pažnju to što te oni kude i što te mrze, jer je to u stvari tvoja potpunost. To što te mrzi, sledbenik, novotarije, zbog sunneta koje praktikuješ, u tome je tvoja potpunost. وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّةِ مِنْ نَاقِسٍ فَهِيَ شَهَادَةُ لِي بِأَنِّ فَاضِلٍ kaže dakle jedan pjesnik, I kada ti da do tebe dođe, da me kudi onaj manjka, onaj koji je manjka, dakle, je manjka, jer ne slijedi sunet poslanika sa nama, pa on me kudi, kaže, to je svjedoče, svjedočenje meni da sam ja pali, da sam ja dobar. Kada do tebe dođe, da me kudi onaj koji je nakis, koji je manjka, koji je stepenik novotarije i zabude. On te, da, on te, on me kudi kod tebe, kaže, to je za mene šehade, svjedočenje da sam ja fadil. Da sam ja, da sam ja fadil. Kajim rahmeh Allahu tada na kraju, na kraju ukazuje na obavezu traženja Allahova dželle Ala zadovoljstva dakle da čovjeku bude ovaj knaum hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam ko zadovolji Allah na sržbu ljudi, Allah će dati pa će i ljudi biti zadovoljni sa njim, Ako rasrdi Allaha na zadovoljstvo ljudi, Allah će dati pa će se i ljudi rasrditi na njega.